Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 6, 1951 Isinilang si Bishop Jesse Mercado sa Santa Cruz, Manila. Siya ay nagtapos ng philosophy sa Ateneo de Manila noong 1971 Bachelor in Theology sa Loyola School of Theology noong 1977 at ginugol niya ang pagkuha ng Licentiate in Spiritual Theology sa Angelicum sa Roma noong 1984. Si Bishop Mercado ang kauna-unahang obispo ng Diocese ng Paranaque nang maitatag ito noong December 2002. Gayunman, bago pa ito, nagsilbi siyang auxiliary bishop ng Manila noong 1997 inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.